بسم الله الرحمن الرحيم ما هذان البابين أخذناهما في الدرس السابق كيف الخلاف بالله ماذا من حلف بالله كان فنمر معنا هذا الباب ونبقي la الباب sur le serment ce bab là qu'on a بماذا لا ما تكلمنا عن هذا ألا تكلمنا عن هذا كب كب أما آخر باب أخذنا أخذنا بابين هذا خلاص طيب والتعلق بالحلف ما هو يعني كنت كنصني بيان فات دو جوري مي سيتي كوا المساله بالضبط ايش كانت المساله المسألة أنه يقبل ممن حلف لله يقبل قوله celui qui jure par Allah t'acceptes ce qu'il te هذا الجهنم ما لم يتحقق ما لم يتحقق كذبه طيب نواصل اليوم كذلك ناخذ بابين ان شاء الله اولا باب من سب الدهر فقد أذى الله celui qui aura insulté le temps aura offensé porté euh, aura été outrancier envers Allah قول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما وما يهلكنا الى الدهر وما لهم بذلك من علم Hum ils ont dit qu'il ne s'agit que notre vie en ce bas monde. Nous allons vivre, mourir, et nous allons vivre. Et seul le temps nous tuera. Ils n'ont aucune science en cela, et ils ne font que conjecturer. Ils ne font que conjecturer. Donc là, c'est euh, à ça à l'al-malahid, les athées qui et autres qui ne croient pas en la résurrection. Qui pensent qu'on vit, après c'est fini. على خطا كبير عظيم وهذا طبعا انكار في توحيد الربوبيه في توحيد الربوبيه يقول في شرح الكلمات ما هي الى حياتنا الدنيا اي لا حياه الى حياه الدنيا تكذيبا منهم de ba'd mort. Quand qu'ils disent ce n'est que notre vie de ce bas monde, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'il n'y a qu'une vie et qu'il n'y a pas de résurrection après la mort. Namutu wa nahya, ay namutu ko ya'ish Les générations passent, les gens meurent, d'autres vivent, deviennent derrière, après d'autres meurent, voilà. Après il n'y a plus rien, c'est fini. Wa ay الدهر اي ما يفنينا الا مر الليالي والايام la seule chose qui nous tue c'est le temps on vit un temps après c'est fini وما لهم بذلك من علم اي ليس لهم بهذا القول يقين علم et quand ils disent cela ils n'ont pas la certitude quand ils disent cela ils n'ont pas la certitude mais disons c'est une chose qui les arrange en réalité comme ça ils font ce qu'ils veulent ils pensent ne pas avoir de compte à rendre ils font ce qu'ils veulent ils sont libres tu n'es qu'une vie donc je profite d'accord c'est ce que j'ai à faire on dit, non, tu n'as que lui, c'est vrai. Dans un monde, faut que tu en profites, c'est vrai. Et pour comparer l'au-delà. La phrase, elle est vraie, mais elle est mal comprise. Inuhum illa Inuhum illa yatawahamun ou Ils ne vont qu'on s'imagine les choses. Ah, ils vont pas donner ce qu'ils disent. Ils ne vont pas prouver que tout est fini. Et ils disent de nous pareil, vous ne pouvez pas prouver ce que vous dites. On dit, si on peut le prouver. Même le verset Allah dit que la terre, justement, regarde les saisons, les quatre saisons, par exemple, dans un lieu où les quatre saisons sont apparentes. Regarde le printemps, tout fleurit, ça, naam. Regarde l'automne, ça joli, ça commence à disparaître, ça, le à naam. En hiver, il reste quelque chose Non, il reste rien. Au printemps, qu'est-ce qui se passe Ça revient. Alors, alors il ne peut pas faire revivre ce qu'il a, qu'il a fait mourir. S'il a fait dans ce, dans ce bas monde, il peut le faire avec toi dans l'au-delà. Il peut le faire avec toi dans l'au-delà. Tout ça sont des exemples pour nous. Une terre aride peut devenir fertile. Tout comme une terre fertile peut devenir aride. Ah là. Donc, فليس ذلك بقادر على يحيي الموتى كما قال تعالى tu veux ces choses-là tu n'es pas capable de leur donner la vie après ça va être du inad non pas du ouais ouais chercher la petite bête comme on dit pour pas accepter tu vois juste évidente mais bon ces éléments-là Allah Azza wa Jalla dans le Coran il les cite lui-même ce qui prouve que ce sont des adillah pour ça ce sont des adillah pour ça الشرح الإجمالي يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات عن كفار الدهريين من العرب وغيرهم انهم لا يؤمنون بحياه غير الحياه الدنيا وانهم يعتقدون انه لا رب لهم وانما يفنهم يفنهم المرء الليالي والايام ثم ينفذ الله قولهم هذا هو اعتقادهم مبنيا انه لم لم مستند لهم صحيح لا مستند لا مستند لهم صحيح في ذلك وانما يعتقد العب هناك لا مستند لهم صحيح في ذلك وانما يعتمدون على التخمين والاوهام التي لا تصلح حجه ولا دليلا Donc là, Allah nous informe à partir, à partir de, à propos de ces gens Et ces gens sont un peu comme les, comme ils appellent ça, les évolutionnistes, ceux qui ont le, qui croient en concept de l'évolution, que les choses sont venues par, par hasard, par le temps d'elle-même, elles évolue et elle s'adapte. Le poisson est devenu poisson parce qu'il vit dans l'eau. Il fallait qu'il s'adapte avec le temps, c'est devenu un poisson. Nous, on était des singes ou des primates. On s'adaptait, on a appris à se mettre debout, à marcher et à faire des avions. Le singe, il restait à manger des bananes. Je sais pas pourquoi. L'oiseau, il a eu des poules qui sont poussées parce qu'il fallait qu'il vole. Tout est venu par hasard, tu vois. Comme ça. Donc, ils disent que le temps vient, il passe, et on vit, on meurt. Comme ils disent, c'est la vie. D'accord La fameuse phrase, c'est la vie. Et donc, Allah Azza donc ces gens-là ne croient pas, bien évidemment, sont des athées. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'ils n'ont aucun dalil pour ce qu'ils disent. sont que des conjectures. Que des choses qu'ils s'imaginent eux. Il y a combien de الفوائد نسبة الخير والشر إلى الدهر من صفات الملحدين faut attribuer le bien et le mal au temps c'est parmi les attributs des athées إثبات الحياة إثبات حياة أخرى للإنسان بعد الموت cela confirme bien qu'il y a une autre vie après la mort. Et t'as d'autres gens qui, eux, oh, sont direct dans ce web-là également, dans la vie après la mort, qui croient en la réincarnation. En fait, aujourd'hui, tu es vivant, tu meurs, et après tu auras une autre vie dans autre chose. Et tu évolues comme ça. On avant tu étais un arbre, après tu es devenu un homme, avant tu seras un oiseau, et là, tu te déplaces. Les pharaons, ah, les, euh, les ou les on comme ça, vous avez cette croyance-là. Pourquoi ils se faisaient embaumer, ils faisaient momifier comme ça, pour revenir après pour que leur corps reste intact et qu'ils vont revenir après. S'ils sont revenus, ils reviendront, mais on rien le Allah subhanahu wa ta'ala. Inna dahr laysa bin asma'illah ta'ala. Et que le dahar, on dirait par le temps, n'est pas parmi les noms d'Allah. Contrairement à ce que dit Ibn Hazm. Wa yu'id الدهر من اسماء الله وهذا خطا اصلا في هذا الباب ابن حزم قوله ما يقبل ليس من السنه والجماعه ابن حزم فعقيده الفاسده عن يعني المبز فصفاص لسلفه مناسبه الايه للباب حيث دلت الايه ولا ذما نسب الحوادث للدهر وذلك اذا لله لانه يكرهه في الرسالة ديك euh, l'erreur de ceux qui attribuent les choses, les événements, le cours des choses au temps. Car cela est un outrage envers Allah, car il déteste cela. ونسبت الآية للتوحيد حيث ذمت الآية ما نصب الحوادث للدهر لأنه قد جعل الدهر شريكا مع الله بفعله كذلك par rapport au tawhid ce verset indique que celui qui agit de la sorte aura rendu le temps lui aura donné une part de l'obéir que c'est le temps qui contrôle les choses donc il en aura fait quoi الشريك عليك الله ولكل دهر من مخلوقات الله كما سياتي الان وفي الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله سبحانه وتعالى يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر اقلب الليل والنهار وفي روايه لا تسب الدهر فان الله هو الدهر صلى ابو هريره anhu. Le messager d'Allah, عليه salatu والسلام il a dit, que il dit, que le fils d'Adam m'offense, il insulte le temps, et c'est moi le temps. Alors, je contrôle la nuit et le jour. Dans une version, n'insultez pas le temps, car c'est Allah qui est le temps. Et c'est par rapport à ce hadith-là qu'Ibn Hazm s'est basé pour remettre cette parole fausse. Et le hadith en lui-même est expliqué. Il dit, ou anadar, dar anadar, dar il se le contrôle parce que le dar ce, qui se passe c'est pas mon décret à moi en fait à l'exemple demain à l'échelle humaine un roi envoie ses troupes faire une chose et il dira aux gens ces troupes c'est moi là c'est mon ordre en fait je les envoie pas mon ordre celui qui s'en prend à ses troupes s'en aurait pris à moi et est-ce que le roi, c'est les troupes en lui-même Là. Mais dans le sens que cette venue de troupes provient de lui. C'est lui qui donne l'ordre qu'elles viennent, qu'elles se retirent, qu'elles euh, aillent là-bas, qu'elles fassent ceci, cela. Tout l'ordre vient du roi. Mais le roi n'est pas la troupe en lui-même. Le roi, c'est une personne à part. شرح الكلمات يقول يؤذيني ابن آدم أي يأتي ما أكره من الأقوال والأفعال car Allah dit que le fils d'Adam lui porte, lui porte offense du fait qu'il fait ce qu'il déteste c'est-à-dire que ce que Allah déteste par les actes, par les paroles يسب الدهر أي يذم الزمان على أساس أنه فاعل المصائب أو على أساس أنه ظرف لها donc il insulte le temps c'est-à-dire que l'homme a pour croyance que c'est le temps qui provoque les choses ou qui est la base de ce qui se déroule. وأنا الدار أي أنا رب الدار المتصرف به وبما يقع فيه on dit أنا الدار c'est moi le seigneur du temps c'est moi qui contrôle le cours du temps فإن الدار هو الله فالله هو المتصرف بالدار وبما يقع فيه الشرح الإجمالي يبين الله عز وجل في هذا الحديث القدسي أن ابن آدم قد يرتكب أشياء يكرهها الباري عز وجل ومن ذلك سب الدار ونسبة المصائب إليه Donc dans ce hadith Qudsi, Allah Azza wa Jalla affirme que le fils d'Adam commet des choses qu'il déteste, que Allah déteste. Comme le fait d'attribuer le contrôle au temps. لأن لأن الله سبحانه وتعالى ومالك الدهر تصرف به وبما يقع فيه فقد يكون سبب دار سبب لمالكه وفي رواية ثانية ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر مخبرا أن الله ومالك الدهر لم تصرف به وما يقع فيه مؤكدا بذلك ما جاء في الحديث القدسي Donc lorsque les gens insultent le temps, cela revient c'était Allah car ce que le temps fait, c'est là qu'il aura décidé. Donc, cela est interdit. Comme l'exemple à l'échelle humaine qu'on a donné, demain quelqu'un se met à insulter les troupes pour leur accomplissement de l'ordre qui leur a été donné. Cela revient à quoi À insulter celui qui a donné l'ordre. Maintenant, si les troupes se gardent elles-mêmes, c'est autre chose. Si le roi le dit aux troupes, faites telle chose, Messalène, emprisonner les hommes, et plutôt tuer les hommes, et emprisonner les femmes, prenez le captive, et vendez les enfants. Messalène. Et les gens se mettent à, à s'en prendre aux troupes pour cet acte-là. Les troupes, ils vont dire quoi On obéit aux ordres du roi. Ça vient pas de nous, nous on est juste on obéit. Donc en s'en prenant à nous, vous en prenez au décret du roi. فهمتم؟ على شيء لمن؟ فيقارن بما يحصل من بني ادم مع سبق الدهر مع الله سبحانه وتعالى. Et quand on fait d'insulter le daha par rapport à ce que dit la météo, le tout ça, la beina Le fait d'insulter, de critiquer et le fait d'informer. bar Oui, c'est très froid. on n'a pas insulté. Et l'autre, tu lui dire c'est quoi ce de chien Il l'a insulté. Pas pareil. C'est pas toute remarque par rapport au temps. Même si c'est une critique, on va pas dire critique, mais on va dire c'est une remarque qui n'est pas euh, un compliment, c'est pas une insulte. C'est vrai qu'il fait froid. Tu dis aujourd'hui, al c'est très chaud. D'accord T'informes. C'est la réalité, le temps, il est chaud, il est ardent il fait froid. Dans le hadith, c'est venu, là, il a balida, wa har shadid, c'est venu dans plein de textes. Mais l'autre, quand je t'ai expliqué là, ah, c'est une insulte c'est tu te, tu te, tu, tu, tu contestes. Tu veux pas de ça. Tu vois tu exprimes, tu exprimes ton mécontentement par ce genre de paroles. فهذا يدخل في السب الدهر وهذا ما يجوز كذلك سب الريح كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسب الريح ما سبت le vent من هذا القبيل يقول فوائد تحريم سب الدهر Donc il a interdit d'insulter le temps. Nafi al-fa'iliya al-dahr. Que le dahr n'est euh, n'a aucun pouvoir, ce n'est pas lui qui agit. Mais le dahr est une création d'Allah qui est sous la soumission d'Allah subhanahu wa ta'ala وهذا في التوحيد الربوبية مناسبة الحديث الباب حيث دل الحديث على أن السب الدار يؤذي الله عز وجل insulter le temps revient à offenser مناسبة الحديث التوحيد حيث أخبر الباري عز وجل أن السب الدار يؤذيه وذلك لأن الذين يسبون الدار يعتقدون أنه فاعل مع Allah وذلك شرك في الربوبيه par rapport au tawhid c'est qu'on fait d'insulter le temps on revient à, à attribuer au temps une partie du contrôle du décret donc cela amène à faire du shirk fi rububiyya car le décret et le contrôle total reviennent à Allah طيب الباب الذي بعده باب تسم التسمي بقاضي القضاه ونحوه قاضي القضاه جوج دي جوج قضاه في الجمع دو قاضي شكو كم جمع صح شكو كم جمع الجمع كم انواع الجم الا تعرف اكيد تعرف الجنب pluriel ها جنب تكسير نعم جنب تكسير هنا في الف وتاء صفه جمعنا السالم ماذا هم انا تاء سميتها تاء تانيث الالف هنا ما هي زايده جمع مؤنث سالم وما جمع بزياده الف وتاء c'est un pluriel auquel on a ajouté un alif et un ta à la fin. Donc le alif n'est pas d'origine et le ta n'est pas d'origine. Hammam, hammamat. D'accord هنا قضاء الالف il est d'origine mais c'est un harf qui est maqloub c'est un autre harf qui est devenu alif فهمتم هذا نعم مثلا بيت اتكلم في الشعر là quand je dis beit je parle pas d'une maison beit qasida ما هو الجمع ابيات زمن الثالم أبيات هل على جمع منث سالم لماذا ايوه التاء اصليه فلم تكسير ابيات فهمت وجاء جمع منث سالم كنت رجع الف تاء الفا لا لو تاء الاوريجين كنت في مفرد الى لا في بيت Le ta, c'est le même là. On a juste rajouté un alif. Un majemona salim, on rajoute un alif et un ta. Et ici, tu as raison aussi. C'est un ta qui va devenir un... Maftour. Là, les deux, Zahid. Mais le alif, là, طيب يقول في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اخنع اسم عند الله رجل يسمى يسمى يسمى نعم رجل يسمى ملك الاملاك لا ملك الا الله قال سفيان مثل شاهنشاه مثل شاهنشاه وفي روايه اغيظ رجل على الله يوم القيامه واخبثه selon Abu Huraira قال النبي صلى الله عليه وسلم l'homme le plus avili auprès d'Allah un plutôt le nom le plus avili auprès d'Allah c'est un, homme- un homme qui serait nommé le roi des rois le roi des rois il n'y a pas de roi en dehors d'Allah Sofiane Thawri il a dit à l'exemple de Shahen Shah. C'est un même sens en perse. ça, ça vient toujours ces noms-là qu'on entend chez les gens. Le grand des grands, le sublime du sublime, le machin des machins, tu vois. Il y a des choses qui peuvent avoir, qui sont liées à ou يقول في شرح الكلمات احنا اي اودع وذل زبلي البا يسمى مالك املاك اي يدعي بذلك ويرضى به يبرتون سولا اي لا غير un peu comme ça مالك المالك المتصرف بفعله وامره قال الملك والله المالك سبت اتخبي مع نوم également mais c'est un murk qui est muqayyid. C'est pas les asma mustarika, des qui sont communs à Allah et à la créature. On touche les deux. Seulement, al-malik pour Allah, ce n'est pas le même que pour la créature. On dit Allah le malik, il possède tout. Et il possède le royaume des rois. Alors qu'un malik chez un homme, c'est limité. Un murk muqayyid. شاهن شاه أي ملك الملوك وهو كلمة فارسية comme on a dit c'est-à-dire que même dans une autre langue ça peut prendre effet même si on traduit pas مثلا qu'on a dit Allah par Dieu quand les gens disent Dieu on sait de qui il parle on sait de qui il parle donc on va dire Fulan c'est le dieu des machins c'est le dieu des machins du meilleur juif ça D'accord Ils disaient par exemple, Combien d'hommes ils ont reçu ces nom là Tu vois Le dieu du foot, le dieu des stades pour les sportifs, c'est le dieu de, de la danse, le dieu de Casa de Casa Baranvilla. Le fait d'attribuer le mot Dieu, tu vois, sans regarder ce qu'il fait derrière. Parce que des, fois il fait des Raphaël, le dieu de la danse, c'est pas un attribut d'Allah Azawaj j'ai la badane, tu vois. Le stade pareil, le foot pareil. Mais c'est attribué à Lokob, Ce, ce, ce uslub, ce tarkib, à la base, ne fait qu'avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le roi des rois, le juge des juges. D'accord Même tu dirais le juge des hommes. Tu dirais le juge des hommes, C'est qui le juge des hommes C'est Allah. يقول يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن أقبح وأحقر وأذل شخص ومن سمي ملك الأملاك ونحوه ورضي به وذلك لأنه ارتقى مرتقا صعبا ونزل نفسه منزلة الرب عز وجل وحاول مشابهته بملكه المطلق دونك Donc, الحديث النبي صلى الله عليه وسلم افهم ان le nom le plus avéli auprès d'Allah, c'est un homme qui se fait nommer de la sorte, car en faisant cela, il aura voulu se mettre au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'aura agréé. ثم بين صلى الله عليه وسلم أنه لا مالك للكون وما فيه من مالك وملوك إلا الله عز وجل ولعل في هذا الحديث موعظة وذكر للذين يطلقون الأسماء والألقاب على الأشخاص من غير أن يفهموا معناها ومدلولها حتى لا يصيبهم ما أحذر منه هذا الحديث من الذلة والصغار التي قد تصيب المسمى المسمى الله المستعان المسمي والمسمى والله المستعان Dans ce hadith, il y a une exhortation pour ceux qui donnent des surnoms à des gens, avec des termes qu'ils ne comprennent pas. Des fois, des gens parlent ils prennent des termes dans des langues qu'ils comprennent pas, et ces thèmes ont un sens, justement, euh, blasphématoire. Miss, comme on parlait, Shah and Shah. On pas s'en servir, ils vont le dire. Ils vont entendre un mot en anglais, ils vont le répéter. Ils vont entendre un mot en chinois, ils vont le répéter. Ah, ça sonne bien. Ils vont se nommer la personne comme ça. Ça vois Et t'en as plein, des fois, on ne sait même pas. Dans des dessins animés, Mathalan, ils ont des noms. Dans d'autres langues, tu ignores, ça a un sens. Ça a un sens qui a bien un sens. azubillah Donc, pareil, lorsque les gens portent des vêtements c'est un tanbi, avec des écrits dessus, à la base c'est l'habitude, c'est pas celui-là. Mais ce qui est écrit dans une langue étrangère que tu ne connais pas, Fais attention à ce que ça veut dire. Surveille qu'est-ce que ça veut dire. Il écrit quoi sur toi Déjà, il y a des choses à pas porter, c'est euh, les marques avec des griffes de koufar, l'on a qu'à faire. C'est la mode en ce moment. Tout ce qui est haute couture, la grande couture, Christian Dior, euh, Gucci, euh, Jean-Paul Gaultier, Louis Vuitton, tous ces trucs-là, c'est quoi C'est des C'est des noms d'hommes. Et ces gens-là, c'est quoi C'est quoi Le Koufa, Lacoste. Prendrait Lacoste. Salam. Il y comme ça. Ce sont leurs noms. Donc si c'est le nom d'un kafir, tu ne portes pas. Maintenant, c'est le nom d'une chose où il n'y a pas un sens blasphématoire, c'est pas le nom d'une créature, ah, D'un homme, je veux dire un kafir, ah, tu peux le porter. Mais le mieux, c'est de ne pas avoir d'écrit sa fort à la Arsène. Comme ça, tu sors de tout truc. D'ailleurs, le Nabi ne met pas les vêtements que les motifs, car dans la ça Tu vois, t'en as, t'arrives, il y a un t-shirt sur lui, on dirait, c'est un livre. Tu vois Il écrit tout, tout, toute sa pensée sur son, sur son dos. Un slogan, ou une euh, expression, ou... Et t'en as pire que ça, c'est des tatouages maintenant. C'est tatoué une expression sur lui. une phrase entière. Alors que dire des gens qui sont tatoués, des choses comme ça Et t'en as, hein Des tables sur leur peau, il y en a, en plein ils ont. يقول الفوائد تحريم التسمي بملك الأملاك وكل ما دل على الغاية في العظم في العظمة كشاهنشاء وقاضي القضاء ونحوه donc il n'est pas permis de se nommer le roi des rois et tout nom qui amènerait un extrême dans le Tarvim. Comme je dis, par exemple, le fait de nommer le dieu de telle chose, d'une telle chose, Ou le maître de Kaza. Vous voyez Le maître, wa min tarjamatu, ma tarjamatu le maître, en arabe. Là, Seigneur. Hmm? Télémètre. Comment ça dit maître en arabe Maître en arabe. Ah. Vous connaissez le mot Là, bah, c'est professeur. En plus, oustaz, c'est pas un, euh, en vrai, c'est pas un mot arabe. C'est enseignant. On parle pas maître d'école. Le maître, euh, ceux qui la maîtrise, celui qui contrôle, le maître. Ou comme un chef. Là, bah, c'est meneur. Sayyid. سيد يجوز تسمي الشخص بسيد في بعض المواضيع قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا لسيدكم هذا طيب قال عن حسن وحسين وما السيد شباب الجنة مي سلام يقول هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السيد بني آدم يوم القيامة ولا فخر مي تجي le maître des maîtres مثلا لأن السيد هو الله السيد من أسماء الله السيد من أسماء الله وعيد تقول قل أقول السيد آه، السوداء مثلا لا ما أدري المتر دي متر السنيور السنيور السنيور كذلك هذه الأسماء سي شونو ثانيا وجوب التأديب أو تأدب بالترك الألفاظ المحتملة معنى ومذمومة et qu'il faut bien se comporter et faire attention aux termes qui ont eux des euh, qui peuvent renfermer ce genre de choses même si c'est pas ça بالضبط ياتي له هذا يشبه طيب يعني معنى محتمل une probabilité que cela peut avoir ce sens à délaisser directement مناسبة الحديث في الباب حيث دل الحديث على التحريم التسمي بملك الأملاك الحديث indique qu'il n'est pas permis de se nommer de la sorte مناسبة الحديث التوحيد حيث منع الحديث التسمي بملك الأملاك ونحوه ولأن ذلك شرك مع الله في ربوبيته Et donc, ce hadith indique l'interdiction de se nommer roi des rois, car cela est du shirk dans Aruboubiya. فبهذا كملنا هذه المبين اليوم الباب الأول أخذنا ما يتعلق بسب الدهر à sauter le temps car le temps c'est Allah qui a fait avec le contrôle Et là, c'est nommé avec des noms dont le droit revient à Allah subhanahu wa ta'ala.